Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam e, Sljedeću temu koju govori kaže e, Huludul dženneti vanari. Vječno, vječno dženneta i vatri. Kaže, va ješkadu ehli sunne. Svjedoči sljedbenici suneta, misli se selefovog umeta, ene dženete vanare mahlukatani, da su uh, e, dženet i vatra stvoreni. Znači stvoreni, znači sad postoji. Sad postoji, znači neće biti, e, e, kao što tumači druge sekte, da će biti tek stvoreni. Kada bude sudnji dan. Wa ennahuma baqijetani. I da će i džennet i vatra baqijetan ostati. La jefnijan jebeda. Nikad neće nestati. Uvijek će biti dženet i džehennem. Džennet i vatra. Ona ehla dženneti la jahruđune minha ebeda. Da, oni, da stanovnici dženneta neće nikada izaći iz dženneta. I to je ono što mi vjerujemo, znači da je ovaj život ovdje prolazni, da smo ovdje na ispitu, a, pravi istinski život je u džennetu, koji će biti vječan. To je pravi život. Okedalike ehlu nari, kaže također stanovnici vatre, eladine hum ehluha, hulikuleha, koji su stanovnici džehennema i stvoreni su radi džehennema i stvoreni su radi džehennema la jahruđune minha abeda, neće nikada izaći iz džehennema. U anel munadi junadi jeumezin, kaže, i e, pozvat će tad e, osoba koja će dozivati, ja ele dženne huludun wala meut, o stanovnici dženneta, vječnost nema smrti. Voja ehle nari huludum vola meut. O stanovnici vatri, vječnost nema smrti. Alama, ma vara da bihle haber sahijan rasul kao što je došlo kao i hadisu od, od poslanika sam selem. Eh, onda nakon toga dolazi eh, druga tema, to je hakikatul iman. Samo da spomenu ovdje, znači imamo lagano razilaženje oko toga eh, da, li će, da li će vječno trajati džehennem znači imamo lazilaženje kod učenjaka Ehle Sunna Oko toga da li će džehennem prestati i nestati nakon dugog vremena gdje će, biti gdje će se kažnjavati grešnici i kreafiri. Oko toga imamo lagano ima od učenjaka koji, su tvrdi, koji tvrde i smatraju na osnovu argumenata argumenta da će, da će nestati, prestati. uglavnom, taj stav da će džehennem neće biti vječan, da će biti ugašen, taj stav je ispravno, Allah zna najbolje da je taj, slab, e, da je taj stav slab, e, iako se prenosi od nekih učenjaka ovog umeta, uglavnom, znači, e, većina učenjaka ehle suneta su na stavu da, je, da će džene biti vječno, taj stav ima slabosti kod sebe i ono na što se vraćaju od argumenata tumačenja, tih argumenata je slabo. Ono što se priča šehom samim temi je da on bio stava tog da, da, će, da e, prestati, nestati, tako da će biti ugašen, to, to nije ispravno, jer šeht Islam Temije prenosu u svojim knjigama dovoljno akida vas tijel, koji potvrđuje stav ono čemu je da će džennet i, e, E, da će biti e, vječno i trajno, da neće nikad nestati. Znači, to nije tačno, nego se samo može e, izvući iz konteksta na nekoliko knjiga u kojima je govorio da on spominje taj stav, pa se razumije kao da naginje tom stavu koji, koji spominje, pripisuje Selefu, da ima unutar Selefa neko da je rekao taj stav. Uglavnom, znači, taj stav je slab, argumenti ukazuju na ovo na čemu je, na čemu je Selefovog umeta, a to je da su vječni i džennet i, i džehennem. Subhanak Allahumma, Andalusam Andalusam Andalusam